Durant tres mesos vam portar objectes, menjar, mapes, fotografies, diners, record de nostre origen infantil dins d'una bossa. Cada setmana una alumna estava encarregada dassenyar nos seves arrels i cultura a la resta.